E, kainak amazazpi ditu gaur astelena da eta hau berrion albistegia duzue berriozarri ratiaren albiste emankizuna txirrindularen eguna giro bikainean ospatu zen atxo. Urtero bezala amarnaka lagunek bizikleta hartu eta BTT taldeak antolatutako txirrindularen egunaren edizio berri batean parte hartu zuten amabigarren edizio honetan eguraldia lagun izan zuten parte, eh, parte hartzaileek eta beraz giro paregabea izan zen e, bilbidea ere berria izan zen aurreko urtekoekin alderatuz lasterketa amaitzean parte hartzaile guztiek e, oparitxo bana jaso zuten eta bizikleta baten sosketan parte hartu zuten. Eta zinema izango dugu orain izpide 2000 eta amabegarrengo film, e, e, zinemaldia hasi baita motorreak berotzen e, aurreko astean hasi zen berriozarko gai sozialeko film laburren nazioarteko jaialdia, e, jaialdira lanak aurkesteko epea berriozar films kultura lantzeluzek antolatutako ekimen honen zeigarren edizioa izango da eta urriaren hogeita irutik e, hogeita zeira bitartean eginen dute lanak aurkesteko epea berriz agustuaren emesor sortxian amaituko da, informazio guzti hau topatuko duzue jaialdiaren goegunean, iruubebikoitza.fikbe.comen. Aste azken honetan amaituko da gaztelekukoak antolatutako gazte kanpaldian izena emateko epea. 2008ko ekainaren hogeita bos, hogeita zei eta hogeita zazpian udako kanpaldian arparte herri bastandarrean eginen dute gaztelekuk Gaztelekuk eh, antolaturiko kanpaldia malau eta hogeita bat urte bitarteko gaztei zuzenduta dago. Eh, kanpaldian jorratuko diren jarduerak piraguismo eta ibilbideak ezezik bertizko naturparkea ezagutzeko bisita ere eginen dute. Izena emateko epean, aste azkenean, aste azken honetan amaituko da ekainak e, eta gaztelekuan bertan arratzaldeko bostetatik sortxietara egin, egin behar da. Berriozarren erraldaturik egon eskero, hogei euro ordendu behar da, aldiz berriozarkoa izan ezean eh, hogeita baliodu. balio du. Eta aztea, azken honetan ere denboraldiari gure esango dio elkarrekin batzak doako kontzertu batekin. Berriozarko batzak aire zabaleko kontzertu bat eh, prestatu du denboraldiari gure esateko. Itzordua azte azken honetan izanen da arratzaleko saspietan Euskal Herria plazako estenatokian. txakurren txertaketa eta identifikazioa ekainaren hogeian eginen da. Txakurren identifikazioa egiteko eta morru kontrako txertua jartzeko data eta ordua zehaztu dituzte eta ekainaren hogeian goizeko bederatzi tardietatik amart tardietara gipuzkoako etorbidea amasaspi etzebean izanen da. Identifikazioa eta morru kontrako txertua lau hilabete baino gehiago txakurrei jarri behar zaizkie. Azken bi urte hauetan txertori jaso ez duten txakurrek, txakurrak ere txertatu behar dira. E, kainaren hogeita bian jokatuko da iru bideriru streetball saskibaloi txapelketaren irugarren edizioa. Memorial Antonio Vázquez izenarekin ezaguna den eh, Streetball txapelketaren eh, irugarren edizioa ekainaren hogeita bian jokatuko da emaien plazaren atzekaldean dagoen saskibaloi zelaian dekatronen ondoan gizonezko eta eh, emakumezko kategorietan banatuko da txapelketa eta aur gazte eta senior maietan izen amateko EPA ekainaren hogeita batean amaituko da eta horretarako beharrezkoa da e, beharrezkoa izanen da amabi euro sartzoa, eh, sartzea laboralkutsako ondoko kontu korrentean. E, iru 0, iru bost, 0 eh, bat, bederatzi sortzi, sei bost, bat bederatzi, sortzi 0, 0 bat, sei bost, sei, sei. Eh, errepikatzen dizuegu e, kontu zenbaki hau. Iru 0, iru bost, 0 bat, bederatzi sortzi, 6 bost, bat, bederatzi sortzi, 0, 0 bat, 6 bost, 6. Gero ordain nagiria kiroldegian aurkeztu beharko da. E, izen ematea horriarekin eh, bateran. batera. eta eguraldiaz mintzatzeko unea du orain. Zerua odeitsu edo oso odeitzu egongo da, gauean odeiak utxiri egingo dira, e, eguerdian eta ratzaldean zaparra da txiki ertainak e, botako ditu trumoitsuak esan daitezke gauean atertuz joango da. Temperatura minimoetan aldaketarik ez eta maksimoak askos e, asko jeitsiko dira. Hau izan da guztia gaurko albistegiari dagokionez informazio gehiago datozen orduetan berriozarri irratiaren sintonian FM-ko eh, eun punto sortzean edo orduoro oro interneten eguzkiplaza.neten. Música